no, no. sabay Oy, oy, oy Di nga ito rap, di nga ito rap Kami weirdo sa Pilipino at ah. Lyricismo'y wak Ano yon, trip nyo maiba? O feel nyo magbida? Teka shit, di ba ninadiri naman maintindihan Ang mga sinasabi ang dami nyo na yata Ano ba gamit ninyong tama? E di hamak na mas may kahulugan pa Flip Top Zoning 2019, nandito pa rin, TIU Theater, Makati Central Square. Silipin niyo na yan, i-Google map niyo na yan kasi dito yung mga events natin kapag Metro Manila Division. Pang-apat na laban na ng gabi. Flip Top, magingay eh, para sa patating natin laban. Oh. Shoutout sa lahat ng uh, support ang tunay, live at online, lahat ng MCs na mubo na liga, lahat ng MCs na syempre dumadayo pa para sa event natin at syempre sa lahat ng tropa natin dito na uh, tiniis pa yung uh, biyahe sa traffic at sa ulan at mga galing pa labas rin ng Metro Manila. Shoutout sa kanilang lahat. Isa buhay battle yung parating. Sa kanan ko, galing pang Olongapo City para sa inyo. Magigay tayo lahat para kay Lagseta. Nalaban at nagtangka Bantay babala Ang salaysay may saysay pa ba? May saysay ka ba? Maglalagdag Dadaldag ka ang tao Papantay pa ah Pagkat lalabas lang ang lahat Pagpatay ka na Sasabit pa ba? Para malaman ang mga nangyari Dadada pa lang agad Dadada pa wala nga talaga na makakapagsabi Na para sa amin eh, Para sa amin ang mga hangarin Lahat makabawi Lahat ang agawin Tsaka na nakawin Na mapasa amin ang ah, katari Nakaksan ako kay Lorenz Canaro Alviona Yeah, pika-pika. At sa kaliwa naman, Davao City, Mindanao represent para sa inyo. Magigay tayo lahat para ay 6 straight. Taminang nagarap Laman ng banat, puro alak Bisyong pambatak, nagkalat Tema ng awit, limpak-limpak na sa lapi Ang pinagmamalaki, isang magulang hiningi Sya, sya, sya, sya, sya, sige, bibe Mali ka nang pinasok, ito ay gubat ng buitre Tigre, sa pula ko ba ang siya sila Bahala ka na kung sino malamya Mukha lang ata nila ang agresibo Mga rapper na paatras ang gulang negatibo Kaya inabutan ng zero, zero Tournament battle to, for, uh, ah, pitong hurado natin. Pero pinag-usapan ng dalawang MCs na tig dalawa at kalahating minuto sila. Sinong... Nanalo ng Coito 6th straight. Pinili niya mauna. Unang balat para sa sa buhay. Lanceta. Sabi nila, siya yung mabangis. Puro kadada, nabirador daw si Hunghang. Panay daplis tungo sa wala, dat ibaon sa limot yan. Kaya alis, subsub pa padapa. Swak tila oras ikot nang alas 6 tutok pababa ng tirador sa Timog Bang! O Timog Davao del Sur, DDS kasi si Leche. Lakas amats na adik, tas nais gayahin si Duterte. Gustong bumida gumit na. Palitan mo na lang si Anigma kung pa pwede. Sabay barilin niyang taga Davao sa mismong lugar ng presidente. Kaya kung may bala ka, may bala ka pagka inuluhan to, pangamba sa pangamba, tapatan pag tinutukan, oh, hanggang banta lamang daw ang bata. Pag sinubukan nyo, malamang patay ang banta pag yung banta ay tinuluyan ko. Sangayang, sangayang, sangayang malalagas at patayang babala sa bara habang babala sa nag babadyang, nagbabadyang, labahang mas matalaswak na bantayan, na bantayan, kaya wala kang takas! Ha, kaya kung umada ng amba, galawan si simplehan uunahan niyang banta para bang tinimbrehan. Pagpanay ka lang tangka sa isang banda, yan ay mahina. Kaya wala na yung banta, salitang gawa, parang pandiwa. na kahit harapin, masakit tanggapin ngayon. Kapit patalim, masakit tanggapin baon Na mas kitang galing ay mas kitang galing ngayon At saka mas kitang kain ay mas kitang kailamon Malala pa sa kagat sa akin lamon yan, pagkakain ka unkam, natila mukbang! Dahil... Bagsak pagkabengbang, katawan nakatembuang, sa daan parang semplang, mag-ingat ka! Mahirap na, baka magsalita, masindak pag nakita kang nakadapa, nakahiga. Tila ba halimbawa pagkat ganap na yang isa maging banta pagkat naging banta ka para sa iba. Kaya banta ang banta ang manuod ka ng malapit Bantaang na bantaang matuto ka sa kada kahig. Bantaang pagbantaang malunod ka sabay panganib. At para lang pagbantaang sunod ka na balakid. Yan ay, yan ay bawal sa may bawal. Katawan niya ay kapkapan. Paalala ng maalala para siya'y matandaan at sa nag-aakalang siya ang aakyat sa may hagdan, banta ka nga babala, hanggang dyan ka na lang. Isang baboy tas alias lanceta. So dapat pangalan mo pork knife. <laughs> ano standing mo? 4-4? Well, you about to get smoked like. Nakalusot ka sa gatilyo. Pastirador na naka-onsite yung kumakalabit na kalaban mo par. Matatapos to sa 4-5 flip-top game! Speaking of flip-top game, nasa na yung tropa mong si flip-top game? dalawa na naman kayo sa isang papel, nagsisiksikan ng mga banata ninyo, sir. Pwestong siksik din mga bara para sa dalawa na loser. Pagsasabayin dalawang bano. Ako ang taga-supel. Di ko tinutukoy pagiging fan ng balo kapag sinabi kong ako ay makatukil. Hindi banta ang lanseta. Ako yung banta sa lanseta naging mabenta ka daw sa tao. Bigla kang nagkakwenta. Sila yung takot masabihan ng mababaw kaya nakikifan na lang repa sa bagay sa mga duwag lang naman na bibenta yung lanseta. Panay, panay tinalo ko si Balakid. Yan na laging binabanggit, binibigkas. Bata pa ako eh. Sa ganyang excuse ka laging napipintas. Eh nag-joke lang naman yung Allen kaya nagmukhang nakamit mo yung wind windpacks. Yung balakid na ubusan ng bala kaya yung kid nakaligtas. tas, tas tinawag, tas kinutsakot-saka lang na Kim Jong-un kasi daw hanggang banta ka lang. Hanggang banta ka lang. Shit, hanggang banta ka lang. Ano bang sasabihin mo na di pa nababanggit na mga nakalabang ko? Kasi kung wala, tang ina mo bigte. Style ko luni, eh, rhymes ko multi, lahat kayo pabalik-balik na lang linte. Sinasabihan niyo ako ng gagaya, bakit? Yung sinasabi niyo ba, hindi? Kasi, sino pa bang MC dito? Ang may sariling estilo daw. Ulol, sarili mo lang pinatamaan mo supot. Eh yung style mo, eh yung style mo dating-dati pa kay baring-baring na, doon ka sa sayad na kubog. E paano yung bari, eh, kopya ng eh, bari, di ba tama ang kutob? Mental mo, ospital na, pursayad na sa loob. Tapos bagong disenyo ng lanseta, yan ay imbento. Kayo ni Patrick, pare-parehas lang ng sikreto. Kaya anong bago sa disenyo ko yung disenyo pare disenyo? Oh! Gagawin ko lang tong itsapwera sa paraan ng pagbabara ha. Kasi aanhin mo yung talim kung ako nagbabala sa mga bara ha. Kaya ako, mapapasubo dito. Eh hanggang tutok ka lang, Repa. Lamang pangako kung usapan ay suntok sa pakatrekta at battle rap pinunta ko dito. Hindi circus, ba't ako mapapasubo ng lanseta? Oh! maintindihan. Karalgal kaya daw hasen. Hindi rin naman kayo maintindihan kung nagbibisaya kayo sa battle. Kasi kala nila sila sisikat at saka pupunok sa net. Gago pag nagbibisaya kayo sa Manila para kayong katulong na galit. Kaya... Kaya, kung sa Mindanao kayo malakas at sa Visayas kayo ang bida, Pagdating sa metro, mag-iiba pagkat nandito ang tunay na liga. At kung ano man pinagmamalaki niya na mula sa kanilang isla, probinsya ng Visaya ka nga magmumukhang tanga dito sa Manila. Kaya ang magkapera sa basura, pwede nga ba? Pagkat ako'y nagtataka, ba't ang nakuha, peke, baka? Hangad sa may Bisaya, mapamura, peste yawa, binigay carbon ni Marlon, este, puta peteng gaya! Hari ng tukma! Yan ang yung mga kauri sa liga! Threat, poison, lip cram na panay multi ang linya! Galawan parang apex, nakaka-bullshit enigma! Real rap, baka flip-top na kung walang luni mahina! Kasi alipin ka lang ng alipin ng hari ng tugma. Nahambing lang sa hari, kala niya pre, ayun na. Gaya-gaya kay Luni, tanggap niya. Preng ganun siya, kakachupa kay Luni, nilunok mo na maging tamod niya. Kasi gaya-gaya-gaya niya sapagkat kopya tong si SP, Tabod ni Luni magcha-champion. Ano kayo si Shaggy? the MC oo double rapper. Kaya patayang manggagaya parang doppelganger. 13 versus 6 threat. Talagang may shit o etos lang. Bukang di nga mananalo kahit pa 2 versus 1. Halata sa dalawa pagkat sila'y tila pabida, mga pangalan ay may bilang pero walang bilang sa may liga. Kaya huwag kang has. Mas malala pa to sa Python. Di ba yan yung gusto mo? Sige, labanan mo yung lason. Pero kung yan talaga ang gusto nyo, na laban baka, yung 30 at tsaka 6 gawing 163 pagkat ang totoong bantay bata! Kasi tang inaanigma, tang inang line up to, napakapangit. Mukhang mas may chance tong dalawa kung dun sila sa kabilang bracket. Mismatch to! Balaki dream match na yan! Kaya yung dream match nyo, magiging dream match na lang! Hangarin ay suwerte, ngayon sana ay palarin. Dalangin ay po pwede matulad sa may pang-anim. Sa alin, lason, pwede pag lumaban wawasakin. Balakid man o trese ang humarang mamalasin. Time. Ah! lakas, sobrang lakas ng boses. Pero dami mong napapailing ha. Ah. Sikat na sikat ka nga sa amin eh. Nakakabilib ka. Dahil sa iyo yung nakakarinig, naging bingi. Yung bingi, nakakarinig na. tangina ang boses ang puta. Di ko alam kung meron kang kaaway, sa bahay, si nanay Pangit ba childhood mo? Pustahan yung bahay nyo, puno ng soundproof, no? Tang... Tangin na. Huwag na huwag kang magbibidjoke, ha? Ah? Da daming, daming mabibingi, par. Maging yung mic laging critical. Sa sobrang tigas ng boses, yung rock nagiging metal. Bars. At yan ang, at yan ang kayo ko na di mo kaya na gawin. Kasi ang pinagkaiba, pilit mong pinagkakaiba. Yung sinasabi mong meron kang pagkakaiba o di ba? Ganito ka magsalita, feeling mo ibang-iba pero yung mensahe ganun pa rin, wala. Walang pinagkaiba, tipong ako'y nanginginig ng gagalaiti. Ngunit ako ay merong panaksak gamit daliri. Itilyang hangin mo sa aking sermon. Sa madaling salita, papatayin ko lang yung aircon. Ganon. Ganon ka ka nakakagago. Dalang-dala naman yung ibang tao sa pag-aakala nila na bago. MC ka, di ba? Iba't eh, kabaliktaran tinatrabaho? Imbis na MC, naging CM, crowd manipulation, ginagawa mo. Oh! abistado na masyado mga racket ni Bonjing. Sobrang, sobrang reliant mo sa replay sa net. Doon ka nakabase yung scoring. Ikaw yung messenger, pre. Trabaho mong kumonekta kahit na yung topic boring sa bagay. Messenger ka nga. Pag walang net, puro connecting. Pero mensahe, loading! Ang inatas, nagsasalita sa harap ng fan, ng fan, iba't parang sa'yo mas pipwede. Puro hangin binubuga, ang daming sus mga 20. At kala ko ba pag electric fan, yung lakas 1, 2, 3, eh ba't kinapos ka sa 13? Tang ina, dinaan ka lang sa sardinas. <laughs> Napil napilas na kaagad to. Sabi mo pa, isa kang pating pag nagmalalim. Sardinas lang pala katapat mo. Kaya kong gawin lahat. Although di lang kasing yabang ng poison. Nakakengko yan ng yung tricks, usapang bara, ko, komedya, lahat. Sa ko, mix, turing sa akin dating joker. Joker! Nung nagsisimula pa lang to, bitch. Pero nung nagets nyo na yung estilo, naging best all-around player na parang si Nikola Jokic! Nagpaparami ka lang ng wordplay, pero matumal yung suntok sa mga linya na nababato. Kala mo naglalaro ka ng salita? Yung salita ang naglalaro sa'yo, hindi mo lang natatanto. Kolorete lang sa battle rap, pero hindi yan ang pamantayan, bro. Ako yung sixth threat nagsasabing, paano ka masasalba ng wordplay, may bilang ang kalaban mo. Liban at pahinga natin! Okay? Talo daw dapat ako kay sayad. Dikit lang laban mga chong. Dapat talo nga to kay Rudick eh. All three rounds siya ay lamon. Bumaliktad yang sa is, napatay at nakahon, tapos babaliktad pa sa is, tamang pasyam naman ngayon. Di ba gaya ka lang, Repa? Kaso peking-peke ka, Chong. Isalpak parang pyesa. Isalpak parang pyesa. Gayong peking-peke ka, Chong. Tinarakan ng rekta, saktong pwedeng-pwede, ayon, sinaksak ng lanseta ngayong 29 baon! Kaya tanong, yan maghahari ngayon? Kapos ka pa. Akalang dulo sa pang-ani may kampyon, Raptors ka ba? Kaya nga tutok sa kanya, di lang baon tagus pa nga, tamang pangulo sa pang-anim na taon tapos ka na. Kaso lang pa lugar niya pang-anim. Swak pang-anim para, kasya pang-anim, may bala pang-anim, patay ka na, sak pang-anim par. Dapat sa may gubat laban namin para mas gimbal, gagawan ng kahayupan, yang pang-anim, na pang-anim, martila, iwan ng bigo, yang iwa, iwan ng bigo, ikay, iwas sa akin boy, iwa, iwas sa akin tong sibay. walang ika, ika-anim, ika-anim, bumigay ang ika-anim mo'y, ika, ika-anim mo'y pilay! Oh! Kaya pagtapos na bilangan, ngayon naman siya ay bilangin. Panguna ka sa may pangalawang hinain sa akin, pangatlo siya ay pangapat. Kung inyong susumahin sa pangalo ko na panlima, sunod na tong pang-anim. Kaya anim sa may anim, swak at sakto sa yoto. Sa 45, tinamaan niyang anim na parang nanalo sa loto. Habang kasama ang pangkat mong 3 digits, malajablong, Swak sa may babatong 666 sa kabaong! Kaya paalam, di pa yay akin pang aapakan, kaliwat kanan babagsak sa may anim na talampakan. Ganyan ang malalim, pangalan niya na bilang hukay, wala na yang anim, tanggal na yang sa isa buhay! Kaya pang-anim ay pang-anim at mananatili to, dilalampas sa may kamay bilang daliri ko, di matanggap, ako'y mahangin, saksak mo sa dibdib mo, tung bagong disenyo ng lanseta, tatak nyo sa isip nyo! Yo, malamang sasabihin mong natalo kay Rudik, eh magkalaban tayo, tanga. Hindi mo ba sasabihin sa kanila yung minsan ka nag-chat sinabi mong bobo yung tatlong huradong bumoto sa kanya? May mga pumalakpak sa sa'yo na tao. Huwag ka magalala, naintindihan ka nila. Di yun, di yung cliche. Psych, binibigyan ka lang ng leeway. Good job, pinagbayad mo sila ng live para mag-react sa replay. Dati, dati di ba medyo sabit ka lang sa gapo? Parang medyo tauhan, di ka naman ganun kabano. Kaso parang medyo may kulang. Kumbaga, medyo magaling ka lang kay Nico, kaya ikay medyo bano lang. Pero, pero umarangkada pa rin sa eksena, kahit sabit lang, magaling. Iwi, iwi, iw, kahit sabit lang, magaling paugong, na, ang baho ng paugong, wala ka bang ibang alam na trip ups, pagkakalat mo'y pampatulog, kasing kalat ng slip ups, pagtapos kitang butasan at ikahon, sa ka lang maging ganap na beatbox! Tapos ang dami pang, tapos ang dami pang boses, pag nagbe-beatbox itong si Lance, familiar. Gagangster-gangster, sakit sa mata, you ain't worth a G, Lance. Di daw siya tumatanggap ng TF. Ang minsang sinabi nito ni Lance, kaya pala pa iba-iba ng bosses. Kasi talento mo pang free, Lance. Motivation niya, si Sayad at Bato. Sta- style mo ang chill. Sayad, Bato, Nice no, appear. Yung lanseta sumayad sa bato para magka-spark yung karir. Galit ka kay Digong? Galit ka kay Digong. Nakakabobo ka din, ano? Porkit yung tulong, tuktulong, kaya reklamo na lang inuuna ng mga putang inanto. Galit ka sa presidente, pero pustahan, binoto mo si Bato. ito, ito, bugtong, bugtong. May blacksmith versus lanceta sa YouTube sa mga di pa nakasilip Dumaan ka na ng panday, so dapat matalas na yung pag-iisip. Ito'y bugtong, bugtong. Di ka pa rin dumakasirit, di ka pa rin basisirit. Tinarbaho ka na ng blacksmith ka sumapurol. Bakit di ka makasirit? Kaya sinong sunod? Kinall out na ni Batas at Sak si Balakid. Nagkabangayan at hamon. Easy lang mga sir. Sa inyong banggaan naman ako isang ayon. Pagtapos ko sa balakid dun, pwede nyo ng paglamayan sa ahon. Mahilig ka sa personalan, di ba? And dude, it's about time. Asawa ni Shernan, mahirap si Poison, dun ka nag-outshine. Sobrang mean, sobrang foul, pinupunto ng yung walk rhyme, sobrang hard din ng bara, nakakapuntos lang sa foul line, ay sir! basketball reference lang, yung pare Dehins nagkataon. Kasi tulad ni James Harden, di ka rin makakapag-semis ngayong taon. Ako'y dumayo, pamula timog. Galing pananahimik ko. Dalawang taong nag-target practice sa Davao bago magbalik dito. Di nyo tanggap. ito'y mahangin. Saksak nyo sa dibdib nyo. Yung bagong disenyo ng lanseta, wala. Burado na sa isip nyo. Balik. 2019. Isa po ay 2019 battle. Let's set our sixth threat. Magingay, isang beses para sa... Tignan yung laban na yun. Ang bota ng Murado, advancing sa tournament, 7-0. magigay para ay 6 threat. ito sila seta para ito yung malakas ka, anak ko, kay Dylan, kay Jackie, kay Clarence, sana Tsaka sa business kong pika-pika, fuck that. Yeah, batas, pricing, strato, technica, brutal. Binigay ko first round, binigay ko by 6. Second kay Lance, binigay ko kay 6 ulit. Ah, wala lang, mas kontrolado lang nila. Kung sino man ako ng round, mas kontrolado nila yung round. Parang ako, parang ganun na sa akin. Parehas magaling, Pareha solid. Ang sarap. Ang ilang sarap sa isang buhay. Ah! Yeah. Eh, uh, dikta pricing. Uh, ah, binigay ko yun kay uh, ah, Sixth Red. Mahirap yun. Mahirap na battle yun. So, dinudge ko siya per round. Uh, first round ko, binigay ko kay uh, Sixth Red. Tapos, uh, second round, actually, tabla yun. Uh, third round, naangatan talaga ni Sixth threat yun. So, Sixth threat plus mga pricing uh, sa akin round 1 6 threat round 2 tie round 3 6 threat para sa akin kasi uh, ah, yung kay 6 threat hindi man sobrang hindi man so kasing kalalim na kay Lancera pero tumatama eh mas tumatama para para sa akin 6 uh, ah, threat pero gandang laban 6 threat uh, the overall um, siguro nagkatalo sa angles um, ah, straight ko yung mga angles ni 6th and syempre yung mga suntok uh, marami si Lance pero mas marami si ano, eh, si 6th na ano yun, eh, lumanding ng mga solid yun. Eh. pero solid yung laban overall pero ayun kailangan may manalo 6th Street yun, uh, ah, binoto ko 6th threat. Yung third round, ano, tabla lang para sa akin yun. Kasi parang 6th threat medyo lumaylay doon eh. Pero okay yung ano na, naging closer na round, sa round na yun. Yung one tsaka 2, binigay ko kasi 6 straight. Well, okay naman ginawa talaga nila. Talagang mahirap din i-judge pero mas gusto ko yung ano, mas maraming angulo sa 6 straight na nabitawan at nalaro na maayos. Si Lance medyo naging ulit-ulit. Though syempre malakas pa rin yung ano, pagkakakantahan ng mga yun. Pero mas natripan ko yung gawa ni, ano, ni Six Thread. Kaya yun, 1 6 Six Thread. Tabla yung third. Yo, Crazy Mix, manood kayo Monday to Friday, Hipa po PM, 7 to 8 PM. At syempre, download yung G-Web po sa Play Store. Ang binoto ko dito si Six Threat. Uh, pareha silang bars yung dala, pero binase ko ang, yung dami ng haymaker, tsaka yung, ano, yung punchline na malalakas nila kada round. So, round 1 to 3, binila ko talaga mas maraming tumatak kay 6 Threat. Kaya binigay ko lahat, all 3 rounds kay 6 Threat. Pero, shoutout lang sa Itando. Yan. Yo, sobrang sarap ng laban. So, hindi ko nasasabihin kung bakit manalo si Sixers kasi malamang nasabi na yun. Pero all three rounds para sa akin. Thank you,